на негайне примирення. Він завжди невситимо прагнув її. Не міг обійтися без неї жодного вечора, і після сварок це було особливо жаско. В інтимні хвилини він був ніжний і аж безсоромний. Але від нього ввійшло у їхні стосунки правило інтим не пробивався в їхнє щоденне життя. Коли вони прокидалися ранком, то їй іноді здавалося, що то взагалі був не він, що це зовсім інша людина, ніякова цнотлива, надміру серйозна, котра навіть і в думках не допускала нічого гріховного. Мабуть, то була не просто боязкість звульгаризувати їхні інтимні стосунки. Та якась внутрішня заборона. Переступивши яку, вони б втратили дуже багато. Вона спробувала навіть поговорити про це з Клавою. На її думку, тонко і обережно, з досвідченою Клавою. Але та просто висміяла її. Хо-хо-хо, це таке, що ні через змагання, ні через наставництво не передається. Кожен сам по собі. Помреш, ха-ха, і не знатимеш, так воно в тебе чи ні. Тищенко вийшов з кабінету, і їй на подив не тільки не став прискіпуватись, накликати нову суперечку, хоч цього разу, вочевидь, був правий а попросив пробачення. Я тебе розумію. Ти просто хочеш бути об'єктивною чи безсторонньою. Пробач. І трохи грубувато погладив її плечі. Вона злякалася. Вона подумала, що він уловив її холодність до себе, що ця холодність була вона не мала сумніву. І через те розсердилася на себе, упіймала його руку і притиснула до своєї щоки. Їй здавалося, що тримаючись міцно за цю руку, відчуваючи її в своїх руках, їй не страшно нічого. Так вона почувалася завжди, а надто після смерті батьків. Його рука перепиняла всі німи зони ці нейтрино, які летіли з космосу життя. Вони ніколи про це не говорили, але його мовчазне співчуття важило зараз для неї більше, ніж любов. Їй аж перехоплювали горло спазми, коли він, боячись, щоб вона не відгадала того, жалів її сирідство. Він сам давно втратив батьків, котрих любив і шанував про це не говорив ніколи, як це переніс і пережив, дав їй зрозуміти, що як глава родини і за своїм якимось вищим обов'язком має нести те мовчки. Він її оберігав від усього, від чого тільки можна оберегти в дні похоронів. А після смерті батьків наполягав, щоб вони виїхали з цієї квартири. Навіть уже був одержав ордер на маленьку квартирку в новому будиночку на Чоколівці. Але вона відмовилася. Вона не боялася маминої і татової пам'яті. Вона чомусь боялася їх мертвих у трунах. А тепер вони ходили по кімнатах і розмовляли з нею, бачили все її життя. Вони схвалили її вибір, і ховатися від них їй не було чого тримаючись за цю руку. Вона в одну мить відчула, як сплинули, розвіювалися її страхи, як визволилася вона від тієї скутості і тримкої боязкості, з якими ходила останні дні, і які помітила навіть клава. Відчула себе вільно, впевнено, і з такою радістю потяглася до чоловіка, аж він розгубився чиста, солодка радість